Hello, Hugot Radio. I'm back. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. Pitong signs na ginagawa ng lalaki at malalaman mo na hindi ka na talaga niya mahal. Okay? Ang relationship ay napakahirap. Totoo yan. At times, mahirap siya. Pero pinag-uusapan naman talaga ng bawat isa ang isang problema sa isang relasyon kung talagang gusto nila itong maayos, di ba? Pero kapag wala na ito, minsan mapapaisip ka, ano ba yung nangyayari? Di ba? Ano ba yung gusto mong makita? Ano ba yung, ano yung pinapakita sa akin ng uh, kasama ko o yung, lover ko? Hindi mo maintindihan, so naghahanap ka ng signs, di ba? Kung ano ba talaga ang uh, ibig sabihin ng kanyang mga ginagawa sa iyo. So ito, ang signs na to ay para sa mga babae na pinapakita ng lalaki sa kanilang partner. Now, may mga signs tayo dito at uh, i-share ko sa iyo ang number 7 ay hindi na siya nagpapakita ng interest sa iyo. Okay? So, nagkakasama kayong dalawa, parang wala na siyang pakialam. Wala lang pake. Wala lang interest eh. Okay? Uh, hindi na siya kagaya ng dati nung una kayo nagkakilala o nagkita o nagmet So, ibang-iba na siya. So, parang uh, hindi na siya consistent sa ginagawa niya. Sasabihin niya sa iyo na mahal ka niya, pero hindi mo naman makita sa kanyang ginagawa o sa kanyang actions, di ba? Uh, wala lang lack of interest. Wala lang interest sa iyo yung kasama mo. And uh, ah, yung kasi ang pinakaunang uh, nakikita natin sa isang tao kapag mahal tayo, parang nakikita natin, oh, interesado to sa akin. Ah. So, ibig sabihin, may pagtingin siya sa'yo. So yun, ang unang mawawala, yung interest kapag hindi ka na mahal ng isang lalaki. So that's number seven. Now, number six, nag-stop na siyang makipag-usap sa'yo. He stopped talking as much. I mean, hindi na siya gaanong palakwento sa'yo. Okay? Hindi kagaya dati, parang kulang pa yung oras. Yung 24 hours sa inyong dalawa. Wala siyang sawa na makipag-usap sa'yo. So ngayon parang hindi na siya gaano nakikipag-usap. So isa yan sa mga signs na hindi ka na niya mahal. Aside from yung number 7 na wala na siyang interest, so ang isang tao kapag wala ng interest, ano pa ba ang interest niya magpag-usap sa'yo? So kapag nakita mo na medyo nababawasan na yung time ng pag-uusap nyo, isa yan sa mga signs na hindi ka na talaga niya mahal. Okay? Next sign, number 5, ay masyado na siyang busy para sa inyong dalawa. Dati-rate, eh, hindi niya tinitignan yung oras. Yung parang gusto niya lagi ikaw makita, makasama. Parang minsan nga, nag-absent pa siya para sa iyo. Pero ngayon, parang yung schedule niya ay nagbago bigla. At uh, parang ang dami na yung ginagawa bigla-bigla na lang. So, lagi sasabihin niya sa iyo, nakuhan or mahal. Ah, hindi ako makapunta dyan kasi uh, dami akong trabaho ngayon. At saka may meeting kami. saka may pupunta kami ng boss ko. Mga ganun bagay. So, next. Hmm. Excited? <laughs> Four. Alam mo ba ang isang lalaki kapag uh, nawawala ng pagmamahal sa isang babae? Actually, he always finds fault. Fault finder na siya. lagi na siya naghahanap ng mali. Okay? Yung mali mo, yung kaka, kahit yung napaka konting bagay, papalakahin niya, mga ganong bagay. Uh, he starts a lot of arguments and fights. Okay? Kapag ang relasyon ay maraming argumento, maraming away, mag-pay attention ka dyan kasi ang mga arguments na yan ay talagang signs niya na wala nang nararamdaman sa iyo ang isang lalaki. Kasi kung mahal ka ng lalaki, pagpapasensyahan ka niyan. Okay? Kahit na punong-puno na siya, di ba? So, titiisin niya yon kasi mahal na mahal kanya. Pero kung lagi na lang siya naghahanap ng away, siya na lang halos araw-araw, every time na mag-usap kayo, lagi may away, kahit kumakain, nag-aaway, sakit ng ulo yon Yung mga tipong tatanungin kanya, kamusta ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi na, wala na yon Kasi lagi niyang iniisip, hinahanapan ka ng pagkakamali. Yun, sad, di ba? Kakalungkot. So, ganun. Isa yun sa mga signs. That's number four. Lagi siya naghahanap ng away. Alam mo ba, third, yung mga lalaking gustong gusto ka, yung mahal na mahal ka, kung matatandaan mo nung mga unang panahon na naniligaw pa lang sa'yo, nagpapakitang gila siya sa'yo, na mahal na mahal ka niya, may mga little things siyang ginagawa sa'yo, di ba? Yung mga tipong napadaan lang siya sa isang tindahan, naisipan niyang bilhan ka ng kung anong bagay na napakasimple lang kasi iniisip niya ikaw that time. Uh, like for example, uh, nakit- may nakita siya daw magandang bagay na sa tingin niya magugustuhan mo, bibilihin niya yung kahit mura lang. Mga ganong bagay, wala na yun. Nawawala na siya. Kapag hindi ka na mahal ng lalaki, minsan nga, pati birthday mo, baka <laughs> nakakalimutan na rin niya yung mga anniversary or yung monthsary niyo. Yung mga importanteng occasion sa babae, nakakalimutan na niya yan. Sasabihin niya sa iyo, balik tayo sa dati, busy siya, uh, hindi na siya pala, <laughs> pala usap, kasi marami siyang ginagawa, lagi na kayong nag-aaway, mga ganun. Connected na yon. So mga small things na ginagawa niya sa iyo before, nawawala na yan. So ibig sabihin, isa yan sa mga signs na hindi ka na niya mahal. O nababawasan na ang kanyang pagmamahal sa iyo. Okay? That's number Three, nawawala ako sa numbering. Say hi naman. Saan kayo ngayon? Okay? Now, last two. Alam mo ba, kapag in love ka sa isang tao, mayroong spark. Gumaganyan-ganyan yan, no? spark. Wala na yon. Nawawala yon. Hindi na nga niya minsan, hindi nga siya excited na makita ka. Uh, yung tipong dati-rati, tinatanong ka, kailan, ta- kailan tayo magkikita? Ganun. O hindi pa nga kayo uh, tipong yung araw na to, marami na kayo ng pagkwentuhan, tapos ang pag-uusapan niya, ang gusto niya mangyari ulit, kung kailan ulit kayo magkikita. Yung parang excited siya sa mga susunod pang araw na pagkikita niyo. Kapag yun ay nawala na, wala na yung love niya o pawala na talaga. O para siyang kandila na nauubos. Yun na yun. Okay? So, isa yan sa mga signs. Kapag ang spark ay nawala na, pagmamahal niya ay nawawala na rin. Okay, and next. Ang sakit, no? Pero okay lang Okay, next. Kapag ang lalaki ay tipong wala lang care, wala lang siya pake, parang mag-away man kayo, ah, pahala siya. O kaya, wala ka sa bahay nyo, nasa labas ka, gabi na, hindi ka man lang i-text, no, kamusta ka na, nasan ka na, nakauwi ka na ba, uh, may sasakyan ka pa ba, o sunduin kita, mga ganon, wala siyang pakialam doon. Baka nga eh, tulog na siya. So, ang sarap ng tulog niya, humihilik-hilik pa eh, samantalang ikaw pauwi pa lang. Eh, medyo delikado yung daan. So, wala na siyang pakialam. Ganon. Kapag ang lalaki ganyan na sa'yo, wala na yan. Wala na yung care, wala na yung pagmamahal. So, ang hirap kapag ganon. Pero alam mo, minsan, kailangan mo rin talaga makita talaga yung mga signs na to kasi karamihan sa mga babae ay nag-hold on sila sa kanilang uh, relationship kahit na kasi mahal na yun ng lalaki, mahal na mahal na ng lalaki. So, minsan, ang kawawa talaga yung girl. Kasi nakikita nila na yung reasons at yung mga signs. Minsan, parang hindi nila yun iniintindi. Pero kailangan kayo maging, mag-pay attention sa mga signs na to kasi kayo rin naman ang mahihirapan at magiging kawawa in the end. Okay? Kasi may kilala akong ganyan, uh, medyo matagal na sila, then yung lalaki, iba na pinapakita sa kanya, minsan may nakikipag-chat pa sa iba, and uh, nararamdaman yun ng babae kasi ang babae, iba makaramdam yan. Pero sa kanya, parang gusto pa rin niyang ma-revive yung kanilang relationship. Kaya lang yung lalaki talaga ang hindi na nagpapakitang uh, uh, parang interest na maayos pa ang kanilang relasyon. Although minsan, sinasabi ng lalaki na mahal kita, yun nga sinasabi ko eh. Ang lalaki, sinasabi niya, sinasalita niya na mahal niya isang babae pero hindi naman niya pinapakita at pinaparamdam. Wala na yun. Okay? Kaya dapat kasi kung anong pinagsasabi ng lalaki ay tumutugma sa kanyang ginagawa, pinapakita sa kanyang minamahal. Kung talaga namang pinamahal niya ang babae. So yun, uh, yun ang signs na hindi na mahal ng lalaki ang isang babae. Kung gusto yung uh, maitatanong kayo sa akin, you can just email me sa hugotradioph at gmail.com or punta kayo ng Facebook, hanapin yung Hugot Radio at i-private message nyo ako. Okay? Okay, this is Ronaldo. Kung first time nyo dito, please subscribe. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Ang dami na natin. Okay, you can share this sa mga kaibigan nyo, sa kilala nyo na posibleng matulungan ng video na to. Okay? It's Ronaldo on Hugot Radio. Oh, by the way, kung mahilig kayo sa music, you can download, you can go to uh, a Google Store, okay, and look for Hugot Radio. I-download niyo yung radio app natin para 24-hour music nyo. Kung wala kayong ginagawa, love songs, maganda yan. Hugot Music, 24 hours a day. My name is Ronaldo. Again, always believe in love and keep the flame burning. Ingat kayo lagi. Okay, I'll be back for more God bless you. Bye for now.